I'll try, try and explain what, what is it we want to do. Lord Jesus, thank you for being here with us tonight. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сегодня с нами. Thank you for saving us through your Son. Спасибо за то, что Ты спас нас через Твоего Сына. Lord, as we um, explore this area of uh, uh, spiritual life, И, Господь, когда мы будем изучать эту сторону духовной жизни. I, I ask that you would help us to uh, do more than just understand. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам делать нечто большее, чем понимать просто. That you would use this time to uh, do a very special work in each of our hearts. Но чтобы Ты использовал это время для того, чтобы работать на наших сердцах и делать более большие вещи. Thank you for being with us. Спасибо за то, что ты с нами. Имя Иисуса Христа. Аминь. Yes, yesterday. Вчера. We got a, a message from our son. Мы получили письмо. You all, you've seen сообщение you know, pictures in the, от нашего сына. In the, вы можете видеть это, это его фотографию his, his wife, в коридоре. Его жена, uh, um, her mother, мать uh, его жены, she just died. она умерла two days ago. два дня назад. She's been sick for a long, long time. Она очень долго болела. She's couple years, two years younger than us. И ее мать, она немножко младше нас. She's a very godly lady. Очень благочестивая женщина. And I'm very glad to have known her. И я очень рад, что я знал ее. But her life here on this earth is done. Но ее жизнь подошла к концу на этой земле. I got an email this afternoon. И сегодня днем я получил письмо. from Ken Jacobson. You you know Ken. от Кена Джейкобсона. Вы его знаете. um, a man that uh, he worked with very closely, Человек, с которым он очень э, тесно сотрудничал. and I know is a very dear friend and brother in Christ. И я знаю, что этот человек, он очень близкий друг и брат во Христе. He was just told that he's going to be he's he's dying, Э, Ему сказали врачи, что он умирает. He will, he will be gone very, very soon. И очень скоро его не станет. He has, he has lung cancer. У него рак легких. And there's nothing they can do for him. И с этим ничего не поделать. It's just, it's just a shock to me. И для меня это шок. Ukrainian brother. И этот брат украинец. He and his wife live in uh, Petrokovka. Со своей женой живет в Петраковке. And they worked with Ken and Leanne in, in uh, Crimea for many years. И очень долгие годы работали в Крыму с Кен и Лиан. Again, he's not, that, he's not that old. И um, ему немного. It's younger than, настолько он younger than I am, so I must be young. So. Не нам, нам, нам младше меня. What, why am I telling you this? To, Зачем to, я говорю to, вам это? Just to be depressing and Просто чтобы испортить настроение. No, I, I, I say that these are just happened. Both of these Нет, things have just happened. Просто хотел сказать, что все это просто произошло. Для меня очередное напоминание того, что жизнь на этой земле коротка. Нам нужно принимать хорошие решения. We need to use the gift of life that God has given us. Нам нужно использовать дар жизни, который дал нам Бог. We have some friends and family, у нас есть друзья, who wonder why we're still in Ukraine. и родственники, которые до сих пор думают, почему мы все, все еще в Украине живем. You're past retirement age. Вы уже должны быть в отпуске давно. Come home Возвращайтесь and enjoy life in Canada. и радуйтесь жизни в Канаде. No. Нет. I'm, I'm not going to do that. я не буду этого делать. We need to use our lives to the fullest. Нам нужно использовать свою жизнь по, во всю. God wants us, each one of us, И Бог хочет, чтобы каждый из нас, each one of us who, who have repented and put their faith in Christ, те, кто покаялись и поверили в Иисуса Христа, to, to grow and, and to mature. Чтобы каждый из нас рос и становился более зрелым. To use our lives to the fullest extent. Чтобы, использовать, чтобы мы использовали нашу жизнь максимально. Not for ourselves, but for не для себя, но для Его славы и для Его чести. I don't, I don't know that we fully believe that in the church Я anymore. не уверен, что мы полноценно верим в это в церкви. God wants us to, to trust Him completely. Бог хочет, чтобы мы полностью доверяли Ему. We're going to go many different places in these four sessions. Мы в течение этой, этой- этого курса мы очень много мест Писаний про- пройдем. И, честно говоря, я не знаю точно, какие это места Писания. Um, there's some certain things that I think we need to talk about. Есть конкретные вещи, о которых нам нужно поговорить. But there's some things I don't know exactly <laughs> uh, yet what Есть некоторые вещи, what we will be saying, I don't know. насчет которых я еще не уверен, что сказать и о чем говорить. let's let's uh, we're, going to be in Scripture a lot. Много будем читать место Писания. This is going to be not about what what, what Daryl thinks. И это будет не мнение Даррела. But what what Scripture says. Но то, о чем говорит Писание. We need to we need to dig deep. Нам нужно копать глубже. We need to find out what it is узнать, that, that God says, not, что, not what man says. о чем говорит Господь, но не человек. Okay. John chapter 3. Иоанна 3 глава. If I asked you what John chapter 3 is about, Если я спрошу, о чем Иоанна 3 глава, you, all of you know what John chapter 3 все вы знаете, о чем она. What would you, how would you summarize John chapter 3? Как бы вы подытожили? Иоанна 3 главу. Very briefly, what would you say John chapter 3 is primarily about? В основном, очень коротко, о чем третья глава Иоанна? How to be saved. Okay, good. Okay. Salvation. Salvation. Спасение. Okay, that's fair. Справедливо. John 3.16 is that. Иоанна 3.16 там. You must be born again. Нужно right? быть рожденным It's заново. About salvation. Третья глава о спасении. I'm going to suggest Но ну, я предположу, that John chapter 3 is about more than that. что Иоанна 3 глава не только об этом говорит, но... John chapter 3 is about the salvation life. О спасенной жизни. We, we, we look at John chapter 3 as chapter on mm-hmm. salvation. Мы рассматриваем Иоанна 3 главу как главу о, о спасении, о том, как мы приходим ко Христу. Я думаю, большинство из нас на этом останавливается. That's, that's И это ошибочно. Look at, let's look at just a couple of examples here. И давайте рассмотрим пару примеров. And this is going to help us. This is going to help И это поможет нам um, as we continue. Когда мы будем продолжать изучать. Because so much of our thinking, our Christian Потому что очень много, большая часть нашего, большая часть нашего мышления, мы сосредотачиваемся на спасении, и мы останавливаемся на этом. And that's, that's, и, that's what's killing us. И вот что вредит нам, убивает нас. We, we, either for ourselves or for those around us, we, we think, we, oh, person saved now, or I'm saved now. И мы говорим, что человек спасен, и я тоже спасен. And we just coast into heaven. И мы просто переплываем, плавно переходим в небеса. And that's the farthest thing from the truth. И это дальше от истины не может быть. We'll see that more as we go on, okay? Увидим мы это же. Okay, Будем look at John chapter 3. Дальше рассматривать. Давайте посмотрим третью главу Иоанна. In John chapter 3, verse 7. главе, седьмом стихе. He says, he's talking to Nicodemus. Здесь Иисус обращается. Jesus, and he says, verse 7, Don't be amazed that I said to you, you must be born again. К Никодиму обращается. Не удивляйся тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены. Okay. We agree. Хорошо, мы с этим согласны. Мы знаем это. будет заново рождены. Вот, вот в чем спасение. Давайте восьмой стих посмотрим. Мы не часто говорим об этом стихе, он как бы странный немножко. The, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it. Ветер дует где хочет, ты слышишь его шум. But you don't know where it comes from and where it's going. Ну, не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Okay, so that's the illustration. Вот такой образ, такой пример. Then Jesus says to Nicodemus, и потом Иисус говорит Никодиму, So is everyone who is born of the Spirit. Также и с каждым рожденным от Духа. So, is this about salvation? Verse, verse 8. Так а, восьмой стих, он о спасении? I, I don't think so. Я не думаю. Седьмой стих, он о спасении. Восьмой стих. He's trying to get Nicodemus to see. Иисус пытается донести до Никодима. Okay, you, Nicodemus, you, you must Никодим, be born again. Yes. ты должен родиться заново, да? Но потом что-то чудесное происходит. Ты живешь этой новой жизнью. И давай попробую объяснить тебе поподробнее. <clears throat> What, what, is, what is this illustration? The wind blows where it wishes. You hear the sound, but you don't know where it comes from, Что это за where образ такой? Ветер дует, где хочет, ты слышишь его шум, не можешь определить, откуда, куда он идет. Is the wind real? Ветер это что-то настоящее? Mm-hmm. Of course it is. Конечно. Can we see it? Можем мы увидеть ветер? No, we don't see the wind. Нет, мы не можем. We see the effects мы of the wind, увидеть right? влияние ветра, да? Okay. We see the trees moving. Мы видим, как колышутся деревья, как развиваются волосы на ветру. Cold, feel the cold, мы чувствуем холод или тепло ветра. So we don't see the wind. Поэтому мы не видим ветер. The effects of the wind мы видим it's влияние real. ветра. It's real. Это что-то реальное. What is he, what is this illustrating? What is it illustrating? Но образом чего это является? The presence of the Spirit of God. Присутствие Духа Бога. Now, what is he saying about the Spirit of God? И то, что он говорит об Духе Божьем. It's real. Number one. Дух Божий, он реален, okay. первое to work, the presence of the Spirit of God is real. Работа Духа, они реальны. Nicodemus, listen to me. Никодим, послушай меня. You must be born again. Ты должен быть рожден заново. And then you have this life, this spiritual life. У тебя есть духовная жизнь, ты получаешь духовную жизнь. Can you? It's real, Nicodemus. И она реальна, Никодим. Can you explain it? Можешь ли ты объяснить это? He's saying it's mysterious. Сейчас говорит, что она м, таинственна. You see, the wind blows where it Ветер wishes. дует куда хочет. Do you control it? Можно контролировать ветер? No. Нет. Does it have power? Есть ли у ветра власть? Ah, there's. Наверное, это Lucy, yeah? I hope so. So it's real, Поэтому ветер реален. Even though we don't control it, несмотря ни на то, что мы его не контролируем, we don't direct it, мы не направляем ветер. Um, it is and it's and it has power. И у него есть сила. So it, it's a it's it's has this sense of of mystery about it. И потом мы чувствуем э, вот у ветра есть ощущение таинственности. Right. This is what Jesus says И вот Иисус говорит, что is one perspective on on the spiritual life. с такой точки зрения можно смотреть на духовную жизнь. Okay. Now continue in in John chapter chapter three. И если мы будем дальше читать, Okay, in chapter three, we're going to go down to мы дочитаем до, very interesting verse here. до перейдем к очень интересному стиху. Very simple, very short. Очень простой, короткий стих. Look at verse 30. 30. 3 глава, 30 стих. John the Baptist is speaking. Иоанн Креститель здесь говорит. And he says very simply. И он просто говорит. He, Jesus, ему Иисусу must increase. Предстоит возвеличиваться. I must decrease. А мне умоляться или уменьшаться. What is John saying? О чем говорит Иоанн? I, this is not mysterious. это не таинственно. <clears throat> This is a, a, a principle. это принцип. For for all of all of our life. Который касается всей нашей жизни. How would you say it? как можно это выразить? Как можно это сказать, слова перевести? You be the translator. Переведите то, что сказал я. Ну, нужно посвятить свою жизнь для того, чтобы показать. Ну, ну, в первую очередь, наверное, себе. И надо Ты окружающим. Доказать или показать? Показать. To ну, show to yourself что, and also to others that что Бог глава всего, и Он God is важ, ну, важен, the head of а не all мы and там He is своими important. действиями или Not еще us, not our hmm Okay. Okay. All right. We're not. We're not even. Мы наравне? Нет, конечно. <laughs> No, it's not what John says, is it? Нет, Иоанн не об этом говорит. с каждой стороны Бог должен увеличиться. И я должен уменьшиться. How Как эта идея сопоставима с нашей культурой? Полностью противоречит. Explain. Объясни, пожалуйста. What, what you thinking? Most Что ты имеешь в виду? Cultures, both Ukrainian and North American, it's all about me. В э, нашей культуре, в украинской и в североамериканской, э, все касается меня. Речь идет обо мне все время. Я должен поступать так, как мне нужно то, что делать так, чтобы я был счастлив. Я должен иметь вещи для себя, думать в первую очередь про себя, о себе. Would you agree? Согласны? <laughs> Yeah, I think that's this is very, very true. Я думаю, это очень такие есть. Okay. So there, I want us to remember now. Я хочу, чтобы мы помнили. out. Почему я говорю об этом, выделяю эти стихи? John chapter 3, again. Я опять же. We, we think of it as, as a chapter. Третья глава. About salvation. Мы думаем, воспринимаем right. эту главу как глава о спасении. Это правильно. Ничего плохого в этом нет. Но если мы на этом останавливаемся, мы совершаем that's ошибку. The, that's the general mistake. И это общая такая most ошибка, которую большинство людей make. в церкви совершают. Salvation. Here, here's the motto. Вот э, девиз. this is what's, what kills the church. И таким, вот, вот что убивает церковь. Salvation is enough. Спасения достаточно. И все. Я покаялся, поверил в Иисуса Христа. Иисус Господь, Спаситель, я должен, должен покаяться, да, я грешник. Я понимаю это, принимаю это. Я каюсь и верю в Иисуса Христа. И с этого момента Просто будем ждать момента, когда уже попадем на небеса. We don't tend to take our spiritual life. И обычно мы не воспринимаем нашу духовную жизнь. John 3, verse 8. We don't take Иоанна 3, Мы не воспринимаем очень особо всерьез. Okay. Or и принцип, или вот этот принцип, который, о котором говорит Иоанн Креститель, 30 и который прямо what do you mean? Goes against, goes а, against, goes against. который противоречит нашей культуре. Принцип, который говорит, моя жизнь, э, в ней должно быть больше меня и меньше Христа. There's a, there's a verse in 2 Corinthians I want us to take a moment to look at. Есть стих во втором Коринфянам, я хочу, чтобы мы уделили время ему. I'm determined one day я намереваюсь однажды написать книгу об этом стихе. <clears throat> I just this, what we're saying here, um, is so, so powerful. То, что здесь говорится, очень, очень сильные слова. 2 Коринфянам 11 глава. Look what Paul says. Посмотрим, что говорит Павел. Verse, verse 3. Третий стих. He says, "I- I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will, will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Но боюсь, что как Ева была обманута х- хитрым змеем, так и ваши умы могут, могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу. There is the Christian life. Вот христианская жизнь. How does Paul characterize как how we are to live? Павел характеризует то, как нам стоит жить. He uses two key words. Он использует два ключевых слова. the simplicity and second word, purity. Простота и и чистота. Uh, we have sincerity. Yes, sincere is another Sincere. simple. Okay. Sincerity or Sincerity. simplicity Просто- Простота или and purity. искренность и чистота. For Paul, Для Павла, as he thought about how we are to live our lives, когда он думал о том, как нам стоит жить, this is how he characterizes it. И вот таким образом он характеризует это. First he says, It's not complicated. Нет в этом ничего сложного. The problem is not in the in the in the difficulty of living the kind of life God wants us to live. Проблема не в том, что не в сложности жизни, которой Бог хочет, чтобы мы жили. It's not, it's not a comp, it's not a lot of steps. Там не, в этом нет very, very intricate and complicated. кучи сложных шагов и усложнений. He says, Павел говорит, that it's simple. что она проста. That's what he's communicating here. Вот что он хочет объяснить, передать здесь. And second of all, и во-вторых, purity. When you think of purity, чистота, what do you think когда вы думаете о чистоте, о чем вы думаете? Something is pure. Когда что-то чистое. What does that what does that mean? Что это значит? Sinless. Hmm? Sinless. Unspoiled. <clears throat> If something is, is, is pure, Это что-то чистое. the things that there are no this is not right, this is not the way to... Impurities. Нечистоты. Yeah, that are, that are, that are uh, um, causing it to be polluted. Которые загрязняют. Yeah. Paint, a, paint this wall white. Покрасить, если покрасить эту стену белым цветом. Okay. And you take a brush with some black paint. И взять кисточку с черной краской. and you What did you just do? Что вы сделаете таким образом? What did you do to the wall? Испачкан. Made it dirty. Yeah, you made it impure. Сделали грязной. Okay, made it impure. You need to remove. You need to. You want to. You don't want those impurities. нужно убрать эту нечистоту. Another way to think of it is, другим образом можно посмотреть на это. Use, think of, use this word. Такое слово Focus. Сосредоточенность, сосредоточенность. Focus to focus and distraction. Сосредоточенность и а, а то, что отвлекает. To be totally focused. Чтобы быть полностью сосредоточенным. With no distractions без всяких the, the, the, помех. That, that black paint вот эта черная краска, она отвлекает, это, она является помехой. Total focus И полная сосредоточенность. Is, is that white, that white wall. Это, вот эта белая стена является полной сосредоточенностью. No drivers, okay. <clears throat> When you're driving, Когда вы за рулем, you're, one of the rules of driving Одно из- successfully, so you don't die, а, успешных правил вождения, is don't be Это- distracted. будьте сосредоточенными, не отвлекайтесь. Okay. And what do we? What do most drivers do? И э, что делают большинство They водителей? push the limits of distraction. Они отодвигают границы отвлеч... отвлеченности. We're talking. Мы разговариваем. We're listening to the radio. Слушаем радио, текст. Maybe we're eating. Кушаем, может быть. Maybe we're texting. Может, сообщениями обмениваемся. Maybe we're doing our nails. Может, красим ногти. oh, yeah. Наносим помаду. push the limits. То есть мы of, of driving. расширяем границы. So we, and we вождения. hope, we hope С that we надеждой can still get to where we're на going то, without dying. что мы все еще сможем попасть туда целыми, невредимыми. That's why there's laws Живыми. against. Uh, Вот in почему many существуют places there's laws законы, against um, what которые we call distract, being distracted, distracted driving. ам, Несосредоточенное вождение. It's against Это противозаконно говорить по телефону во многих странах. Потому что вы становитесь менее сосредоточенными. Если применить это к духовной жизни. How focused are we? Насколько мы in following Christ. сосредоточены в том, чтобы следовать за Христом. In living the spiritual life God wants us to. Насколько мы сосредоточены в этой жизни духовной. I, I'm convinced of this. Here, wanna, Я убежден I'll use another, кое в чем. There's another illustration. Еще один образ приведу. You know, you've seen in the Olympic Games. Олимпийские игры, может, вы видели. One of the events, one of the track events Одна из соревнований. is the high jump, right? Это прыжки в высоту. I can't jump very high. Я не очень высоко прыгаю. Put the bar up here. Они and устанавливают Those guys jump over it. Guys and gals, they jump way over this bar, right? спортсмены перепрыгивают через, как это называется, Go our way up here, you know. How many people? они спиной так вот перепрыгивают. Через что они перешествуют? Ну, перекладина. Перекладина, вот точно. Спасибо. How many people can, if the bar is down here, Если перекладина вот там, внизу, how many people can jump over it? сколько людей могут перепрыгнуть через нее? Ну, A lot of people. Even grandpas can jump over it. Дед даже перепрыгнет через нее. Right? Put the bar up a little higher. Если перекладину поднять повыше, How many people can jump over? сколько людей перепрыгнуть? Grandpas are out. Grandpas, Grandpas will die if they try to jump over. Fall and break a hip. As you keep raising the bar, И когда вы будете поднимать все выше и выше перекладину, fewer and fewer people все меньше и меньше людей can, can get over that. смогут перепрыгнуть через эту перекладину. Да? Если еще, еще выше, то буквально людей на, на пальцах рук можно сосчитать. То, что мы сделали в церкви, мы поставили тогда уже мы поставили, подняли перекладину духовной зрелости – way down here. Там, далеко внизу. We don't ask very much of people. Немного просим с людей. Ну, Очень много есть вещей, которые в Библии говорят об этом, ну ничего такого. Мы перекладину установим вот здесь, внизу. Потому что мы хотим, чтобы все перепрыгнули через нее. <coughs> The Bible doesn't put the bar way down here. Но Библия не ставит перекладину там внизу. Где перекладина? Она вне досягаемости? Нет, нет, конечно, ни в коем случае нет. Я, не это говорю, и, Библия не это говорит. Но перекладина выше, чем, чем то, как мы ее устанавливаем обычно. Мы опять же, немного спрашиваем от людей и небольшая ответственность у них. What is the spiritual life? What is the spiritual life we're talking about? Духовная жизнь, о которой мы говорим. The spiritual life that we're talking about. Духовная жизнь, о которой мы говорим. As opposed to what? По сравнению с чем? what would be the Что может быть? Opposite? противоположностью духовной жизни. Physical life. Физическая жизнь. No, no, Нет. that would no, that would be no. That's good. Okay, but no. What would be the opposite? Без Бога. Life okay, okay, okay. What does the Bible call that? А как Библия называет это жизнь без Бога? Uh, world, spiritual life. Worldly life. Okay, good. Да, It's called worldly life. Мирская жизнь. That's what the Bible calls, that's the term. Вот такой термин Библия использует. The, to live in the world жить в мире is to live это жить without God. без Бога жизнь мирской Духовная жизнь по определению. Бог хочет, чтобы мы жили с Ним, с Ним, с Духом, с осознанием Его присутствия. Противоположность — это мирская вот эта жизнь, в которой мы не признаем He's not Бога. involved in our Он, lives. он, его нет в нашей жизни. We're we're not concerned about what God Не wants. думаем о том, чего хочет Бог. Now, unfortunately, Но, к сожалению, it's not believers over here and non-believers over here. верующие вот здесь, а неверующие там. We have too Yes. few believers over here, М, Очень мало верующих там, and we have, Yes, of course, non-believers. Очень много, да, конечно, But too неверующих. Many believers но очень много here, верующих там, где неверующие. Where we live, we live our life on a daily basis. И где мы живем на ежедневной основе. With, without God. Мы живем без Бога. And it, it, we could go just very practically. М, Давайте. We could go. Many believers could go days, weeks, Очень многие верующие могут днями, неделями, months месяцами without opening their Bible, жить без того, без Библии, без чтения without Библии, seeking без seeking God's поиска, wisdom through His Word. без Believers can go days, weeks, months without private times of prayer. Уединен, уединенного времени молитвы. Days, weeks, months, Верующие могут годами, месяцами with never telling someone Жить без того, чтобы рассказать кому-то о благой вести. Просто хотя бы поговорить о величии Божьем. не то, чтобы объяснить Евангелие. hey, Просто сказать кому-то, ну, я верующий. Just that simple. И, настолько это просто. Believers верующие могут месяцами, неделями, годами быть не вовлеченными в жизни церкви, в семье церковной. We're supposed to live a spiritual life. Мы должны жить духовной жизнью. Вот о чем мы говорим. True spirituality. Истинная э, духовность. Okay. Now, I don't mention those things. И я не упоминаю эти вещи для того, чтобы вызвать чувство вины у кого-то. не для этого это делаю. Я объясню это подробнее. Gotta, нужно, нужно это делать, нужно делать. Нет. Нет. Это все симптомы. They're symptoms of the real problem. Симптомы настоящей проблемы. Мы дойдем до этого, мы поговорим об этом подробнее, и я верю в то, что Библия говорит об этом детально. Быстро я скажу об этом, и детальнее мы поговорим попозже. Проблема не в том, что мы не делаем конкретные вещи. Нет, Нет все это симптомы. Okay. Но ну, в чем проблема? Проблема с сердцем. Проблема у нас с сердцем. И мы поговорим об этом. Кому принадлежит мое сердце? Можно очень разными словами это сказать spiritual life Духовная жизнь is not just an awareness of the reality of the spiritual realm. того, что существует духовный мир. Many who are not believers believe in spiritual неверующие верят в духовные вещи. When I speak about the spiritual life, когда я говорю о духовной жизни, I'm referring to a submission. имею в виду to the God of the Bible. Подчинение Богу Библии. In a, in a very in a, in a deep uh, committed manner. Подчинение в очень uh, глубокой посвященности. A, a, a desire to make Jesus Christ Lord of our lives. Желание, жажде сделать Иисуса Христа Э, Господом нашей жизни, Господином нашей жизни. A willingness, a willingness and a, even not just a willingness, but a desire, a passion. Желание и опять же жажда и страсть. To learn, к учению. To obey what God says. учиться и быть послушным тому, что говорит Господь. Above all the other voices. Превыше слушаться голоса Божьего прежде любого другого голоса. Now, that, that's a really important part of this whole subject. И это очень важная часть этого, этой темы. All these other voices. Все вот эти другие голоса. The Bible uses a term for these other voices в Библии есть термин для всех этих других голосов. Можете как-то представить, что это за термин? Мы будем говорить об этом много за эти четыре недели. Потому что это очень важно. Если мы хотим быть успешными, если мы на самом деле хотим жить эту духовную жизнь, духовную жизнь, если она, мы хотим жить really только из-за really того, что matter. мы чувствуем вину, то heart, но если это будет исходить из нашего сердца, then we're going to have to understand we're going to have to understand something то нам нужно понять что-то. Писание очень ясно говорит об этом. мы обычно это вносим в древнюю историю, историю древности. Um, это ошибочно, опять же. Вот слово это. Готовы? Идолы. Idols. When, I, when I say we need to listen to what God says above all the other voices, нам нужно услышать то, что говорит Библия о, о других голосах. All those other voices Все вот эти другие голоса are all of the possible idols являются всеми возможными идолами, that are out there кумирами, которым, которые существуют, и которые мы можем, которых мы можем слушать, и которых мы можем жаждать, которые могут забрать у нас наше время, нашу энергию и страсть. И все это мы на самом деле должны отдавать Богу. What was the last thing that John said in 1 John chapter, 1 John? Что-то последние слова в письме, первом послании Иоанна. А, да. Берегите себя, ты, да, дети. Children. My little children, my children, yeah. Do you remember? Помните? It seems, it seems odd. И кажется странным. Многие вещи говорит он. И это замечательно, спасибо, спасибо, да. И потом он говорит, дети. Что он говорит? Берегите себя от идолов. Иоанн, о чем ты говоришь? Вот эта фраза является, подытоживает. И он знал, э, к чему мы стремимся, что мы обычно делаем, какие у нас тенденции. We all have, we all worship something. Мы все поклоняемся кому-то или чему-то. И он знал это. And John, just like the rest of the the authors of Scripture, и он так же, как и другие авторы Писания. What is the Holy Spirit directing those authors of the Scripture to do? И на что направлял Святой Дух авторов? На то, чтобы они показали Бога, истину Бога, Евангелие а, we need to worship Him. И говорили, что нам нужно give ourselves to our Creator, Ему, to our Savior, нужно to our отдать Redeemer. себя нашему Спасителю, нашему Искупителю. And John knew that there и он знал, что есть другие голоса, которые кричат, to take us away from the truth, take us away from хотят забрать нас от духовной жизни. So he он говорит в заключении, дети мои, берегите себя от вот этих других голосов, от идолов. We'll talk more about that. Мы а поговорим об этом больше позже. <clears throat> Do, do you know the organization? Может, вы слышали об организации? Она существует уже 60 years. 50-60 лет. Um, Campus Crusade for Christ. М, Поход, лагерный поход за Христа. No? Okay, it's okay. It's a world, it's an international organization. Международная организация. Um, they it started in America. Она была об- основана в Америке. Campus Crusades is uh, been uh, working in countries, almost every country in the world. Организа эта организация она работает практически во всех странах мира. Человек, который основал, его зовут Билл Брайт. And he, he wrote, uh, he's written several books. Написал несколько книг. And he wrote one little, a little uh, pamphlet написал одно короткое. That you, maybe you know, the pamphlet. Может, знаете, памфлет. Called the four spiritual памфлет laws. называется «Четыре духовных закона». Yes? No? Okay. Is that bad news? No, it's okay. It's okay. Um, I want to show it to you. Хочу показать. Yeah, let me show it to you. Just one second. Билл Брайт. Yeah. They work primarily at universities, on university campus. Христианское они- отделение этого служения в России называется «Христианская миссия. Новая жизнь». Has a completely different name in Oh, Russia. does it? He's got the Russian variant there, too. Totally different. Christian Mission New Life, it's called. <laughs> Wow. Instead of Campus Crusade for Christ. Yeah, they've changed their name. Campus Cru- Crusade is a bad word now. Okay, I want you to look page nine. Девятую страницу давайте откроем. I may, yeah, you may have seen, I may have used this before. You see, it's- there's English and Russian, so it's, it's both. На русском, на английском. Okay. Um, on page nine, the, М, the diagram on the left Два круга. Диаграмма. Изображение на л- левой стороне. is, you see the difference between the one on the left and the one on the right. Видите разницу между ними? Okay? The, Между the, правой и левой. the, what is the, ch- that's a chair. That- Это стул, wh- what does that chair represent? What's the word that you то Сердце. Символ... Символизирует. Yeah, okay. It's even there that the first one, uh, self is on the, not just a chair, on what? Throne. Throne. Я, она на, да, right? это не просто стул, это престол, трон. Okay. And on the one on the left, И self is sitting on the throne. Я сидит на троне слева. Okay. Where is Christ? А где Христос? He's outside my life. I don't care. Он completely outside. Вне моей жизни, даже не в кругу, полностью вне. But the diagram on the right, изображение справа, you see who is on the throne. Кто на, прест... на троне, на престоле? Okay. Jesus да, is on the throne. Иисус там, да. Okay. Not me, not me. Не я. But, but Christ is on the throne. но Христос на <clears throat> троне. And all of the interests of my life, И интересы the things that I'm involved in, моей жизни, то, they во, go through, во they что я go вовлечен, они through проходят через, the throne. через трон. Oh, isn't that interesting? Интересно, не так ли? It has to go through the throne to be Mm. approved, so to speak. А как бы оно должно пройти через трон для того, чтобы быть утвержденным. И вот это изображение perfect, ну, не идеально, но оно okay. полезно. It, it helps it, okay, that's, помогает. That's what we're talking about here. Хорошо, да. When we talk about the spiritual Об этом говорим, когда мы говорим о духовной жизни. This little picture И вот это изображение маленькое помогает мне э, визуализировать того, кто контролирует мою жизнь. Я контролирую, я в центре. Или, или Христос. Христос контролирует и является центром моей жизни. Можете оставить себе, если хотите. И когда прочитаете, я позволю вам оставить себе, если вы под, после того, как прочитаете, отдадите ее кому-то. Okay. okay. So when we're talking about the spiritual life, which is this, I'm calling this seminar, these four times together. И когда мы говорим о духовной жизни во время вот этого семинара, мы говорим о человеке, который является верующим. Это первое. Э, человек, который верит. верит. И когда мы уже говорили о том, что, к сожалению, некоторые люди останавливаются на этом. Очень очень много верующих останавливается на этом и довольны этим. Все. Я спасен, я прощен. Все, все, что мне нужно. И перекладина очень низко установлена. Мы не спрашиваем себя особо. Ну, да, я могу перейти через это, эту перекладину. Я как бы не бросая себе вызов быть новым человеком. Because Потому что doing that requires, as the diagram shows us, для того, чтобы это сделать, как нам показывает изображение, it requires me moving off of the throne of my life. с меня того, чтобы я встал с престола, с and трона putting Christ on и that throne возвысил на этот трон Христа. so that I can be. you know, Here's another, this is a И biblical term. чтобы я мог быть еще один термин I библейский, can be a disciple чтобы я мог of быть Christ. учеником Христа. Okay. That person wants to make Christ first in their lives. Такой человек хочет Поставить Христа на первое место. There's a, there's a verse um, in Matthew chapter 6. Матфея 6 главе есть стих. That is a good summary. You know, I, I like, I love summary verses. Который является очень хорошим подытоживающим стихом. Вы знаете, я люблю такие стихи. Um, if you haven't memorized this, you should memorize it sometime. Если вы еще не выучили, вам стоит это сделать. Матфея 6 глава, 33 стих. By the way, where is this found? И, кстати, где это можно найти? is Matthew 5, 6, 7? О чем Матфея 5, 6, What is it? Sermon on the Mount. Sermon on the Mount, okay. Нагорная проповедь. Very special да. teaching Очень Jesus. особенное учение. Okay. What does he say there? И о чем там говорит? What is to be the priority of my life? Какой должен быть This is a summary приоритет моей жизни? Этот стих подытоживает. After speaking about all these things, chapter 5, После того, как Иисус рассказал все вот эти вещи из 5 главы, 6 главы, ну, и, но прежде, ищите прежде. Прежде всего, ищите что? Что там говорится? Царство Божье. И все вот эти другие вещи будут вам даны. Focus, here's again, focus. Вот опять же, сосредоточьтесь. Сосредоточенность. Сосредоточьтесь на Христе. Сосредоточьтесь на Духе, на том, кем вы являетесь, как дитя Божие. Сосредоточьтесь на том, чтобы следовать за Христом. И вот эти другие вещи, которые мир делает первыми, они позаботятся сами о себе. God's not going to leave you stranded. Бог не оставит God вас knows you need these things. Э, заброшенными. God Бог знает, что вам нужно все это. Бог обеспечит вас тем, что вам нужно в вашей жизни. Моя ответственность is установить его, сделать его первым в моей жизни. That's Вот о чем мы здесь говорим. Это замечательный итог. Духовная жизнь. Seek first the kingdom of God, Ищите прежде Царство Божьего. and these things will be added unto you. Остальное будет вам дано. Now, I, I want us to look at a series of verses И хочу посмотреть еще на несколько стихов, which most people. Hmm. Well, let's look at the verses. You tell me what Давайте most сначала. people do here. рассмотрим, и вы потом мне скажете, что большинство людей делают с этими стихами. Матфея, давайте. 10 главу откроем. Okay. 37 39. С 37 по 39 стихи. Look, Смотрим, что говорит Иисус. And what are we talking about here? We're talking about spiritual life. True Здесь spirituality. говорим о истинной духовной жизни. We're talking about being a, a disciple of Jesus Christ. Говорим о том, об ученичестве, о том, что такое быть ис- э, учеником Иисуса Христа. Look at, look at these verses. Давайте прочитаем эти стихи. Verse 37. 37 стих. He who loves father or mother more than me is not worthy of me, Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот недостоин меня. We all understand. Мы все понимаем, Jesus is not saying, что Иисус не имеет в виду, that we are not to love our parents, не любите своих родителей or our children. или детей. И если он не имеет это в виду, то что он имеет в виду? Что он имеет в виду? Love me more. Okay. If, if I love my parents and my children я люблю своих детей и родителей вот настолько, это замечательно, это классно, это правильно. If you love them this much, если вы любите их вот настолько, насколько сколько вы должны любить меня, yeah. вот выше. Okay. He's not saying don't он, он не говорит не любите своих детей и родителей. Как мы это называем? <coughs> Приоритеты. Okay. Priority. Я уже говорил это несколько раз, и некоторым людям не нравится, что я говорю это. Я люблю свою жену. Я с ней в браке уже очень долгие годы. Я ценю ее больше, чем кого-либо на этой планете. Но я люблю Иисуса больше, чем ее. Is that right? Это правильно так говорить. That, is Oh, but you're gonna make her, you're gonna hurt Но her ты же обидишь ее. Actually, just the На самом деле, как раз наоборот. That should give her joy. Это принесет ее, ей радость. Okay. The, the priority of my life. То, что приоритет моей жизни. Is not something in this world, which includes не что-то, что находится в этом мире. Что, и это включает в себя любые отношения в этом мире, но приоритетная жизнь – это наш Спаситель, наш Создатель и наш Искупитель. И, кстати, небольшой секрет. Чем больше мы любим Бога, тем лучше мы можем любить своих мужей или жен, или наших детей. Really? Да? kindness. Да. So don't think that that's a bad thing. Не думайте, что это что-то плохое. Okay. Keep going, verse 38. Дальше будем читать, 38 стих. And he who does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот недостоин меня. Verse 39. 39 стих. He who has found his life will lose it. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. О, oh мой goodness. Jesus, what are you talking about? о чем ты говоришь? What is verse 38? What is Jesus saying to us? О Иисус говорит в 38 стихе? This is okay. Look at look at this. This is Jesus not putting a bar down here for the spiritual life. Иисус не устанавливает перекладину духовной жизни там внизу. The bar is high. Он ставит ее высоко. If you want to be my disciple, если хотите быть моими учениками, if you want to be a, a true disciple and follower of Jesus Christ, если хотите быть истинным учеником и последователем Иисуса Христа, then this is, this is the path. то вот, вот этот путь. Okay. In relationship, во взаимоотношениях. Я понимаю, что Бога высший приоритет. 37 стих, 38 стих. А, о чем говорит 38 стих? Что олицетворяет крест? В культуре, культуре тех времен мы сейчас этого не понимаем. Возглашать Евангелие. Proclaiming the gospel. Okay. Think, think Страдания, скорее всего. Подумайте о римской культуре. Крест, как, как крест ну, в этом. Suffering. Yeah. Suffering. Death. Страдание до смерти. Это было инструментом смерти. The Romans invented this. Римляне э, создали, придумали это. To, give as much для того, чтобы принести настолько много страданий и боли, насколько это возможно. Thank you, Romans. Спасибо, римляне. It's like talking about uh, being uh, hangman's news. No. No. <laughs> Okay. Uh, Hang somebody to when you- what, What's a rope? noose? It's, it's the The circle. circle at The the circle Oh. that goes around a person's neck. and hang you from a tree till you die. Okay. Or gas chamber. No. М, Yeah, but what, what about it? When I say that, what do you think of? М, То есть, когда я говорю о виселице или о газовой камере, то о чем вы думаете? Death. О смерти. Okay. Um, and that's what Jesus is talking about here. И Ну, об этом а Иисус в говорит наше, здесь. ну вот в наше время. What about our culture, our time? Ну, Okay. вот весь. The rope. They do the injection. Injection. А. Lethal. <laughs> However they kill le- people these Как это? days. Возьми свой крест и последуй. What is В the наше время. how how do I take a cross take the cross and Yeah. and carry it yeah. in our time. Okay. Mm-hmm. okay. Jesus took the, he was willing to take the cross. Иисус хотел взять крест. To, to do what? Для чего? Вместо нас. To take our place, yes. Для того, чтобы занять наше место. Even bigger. И даже более этого. To fulfill the will of God. Для того, чтобы осуществить план Божий и волю Божию. И это был план Божий. И он сказал, я исполню этот план, даже несмотря на то, что будет больно, и будет страдание и смерть. Я верю то, что здесь говорится. Хочешь ли ты поставить себя в положение? смертельное положение. If that's, if that's, if that's Готов ли ты умереть за Евангелие, если Евангелие приведет тебя к этому положению? Готов ли ты пойти на это? Или, say, no, no, или скажешь, that, нет, это слишком, это <laughs> слишком большая цена, слишком дорогая цена. Я ценю свою жизнь. Слишком ценю свою жизнь. И я не поставлю свою жизнь под угрозу. Ну, да. Под ну, риск. В нашей ситуации это слишком гипотетический вопрос. ну, For us it's too hypothetical. Как, ну, Рональд рассказывал, там, As ну, Ronald понятно, said, там буквально воспринимается. Obviously. Yeah. Okay, let's lower it. Ну, давайте понижем. Поставим наши дни. Сегодня люди больше мучеников умирают, чем когда-либо в истории. Поэтому... our, uh, Поэтому такого может не будет происходить. Именно конкретно в нашей ситуации, но быть в мире верующим, это христианином, это очень, очень опасно. Конечный риск был очень реален. What are the, what's the risks that we take? А, Maybe it not, may not be somebody's gonna, somebody might kill me. На какой риск мы идем? Может быть, это не идет речь о смерти, judgment. Okay. Being judged. Да, когда вас осуждают. Э, rejection. Отвергну, отвержение, отвергнутый. Maybe I get turned down for a job. Может быть, меня отказали в работе. If people knew I was a believer. Если бы люди знали, что я верующий. Okay. Um, lose friends. Lose friends. Lose family. Теряем друзей, может даже и семью, родственников, родных. Okay. Am I willing to pay that Хочу ли я заплатить за это цену? Am I willing to take that risk? for the sake of the Хочу ли я gospel? пойти на этот риск ради Евангелия? About verse 39. А 39 стих. It's a very interesting verse that we, we Очень read by, go by too quickly. интересный стих, который мы быстро читаем и пройдем, и ход- идем дальше. He, what does it mean? He who has found his life. Что What это does it mean to имеется? find your life? Что значит Keeps his life, keep or or or finds his life, mm-hmm. keeps his life, holds on to his life. Тот, кто держится за свою жизнь, пытается сберечь ее, он потеряет ее. So this phrase to keep Поэтому or to find вот эта фраза my life. <coughs> «сберечь свою жизнь», что она означает? I'm going to hold on to my life, Я буду держаться за свою жизнь. Keep my life, или find беречь my life. свою жизнь. Okay. Я буду жить сам. Can I suggest something here? Я можно я предположу? Просто чтобы подумать. What is a really, really big thing in our world today? Что очень такого большого, важного, важного в нашем мире и о каждом человеке? You must Ты должен fulfill, yeah, be successful. Fulfill your Ты life. должен you must have this, you must, uh, um, как бы реализовать себя, осуществить свою жизнь. Personal fulfillment. Личное осуществление. Or self-actualization. Или самоактуализация. It's the same. Okay, same thing. Okay. This is huge in our world. Это очень-очень-очень. It's about me актуально в нашей жизни. Это касается меня. И вот, вот как ты можешь осуществить себя. Ты должен найти себя, кто ты на самом деле. Ты должен следовать своим, за своей мечтой. Listen to your heart. Быть тем, кем ты можешь быть. Все вот это. I would like to suggest Я хочу предположить, что это входит в то, что, о чем говорит Иисус здесь. Вот эта сосредоточенность. Сосредоточенность не на том, что говорит Господь Его, на Его волю, о том, что Бог хочет. Это сосредоточенность на себе fulfilling what I want, осуществление того, что я хочу. And God is not in that picture. себя, и Бога нету в этом. What God says То, что irrelevant. Бог, Бог говорит, оно, оно не касается when we, меня. When we choose to follow that path, и когда мы выбираем этот путь, we may become self-actualized. Мы можем самоактуализироваться. We may fulfill our dream. Может быть, осуществим свою мечту. And you know what was going to happen? И вы знаете, что произойдет потом? We're going to lose everything. Мы все потеряем. That's what Jesus says. Об этом говорит Иисус. But he goes on to say, Но дальше он говорит, the one who loses his life, gives тот, up his life, is not, потеряет, отдает not свою жизнь, concerned about он This, this, не переживают о, this, this idea об этой идее, не переживают о самоактуализации, о том, чтобы быть I'm, тем, кем ты можешь быть. Я не на этом сосредоточен. Но я сосредоточен на том, чтобы him. отдать свою жизнь Ему и сказать, то, что ты хочешь, я сделаю, я исполню. That person, вот этот человек, Jesus says, Иисус говорит, finds, finds обретает, обретет истинную жизнь. How does that sound? Как это звучит? Как вам? Sounds nice. Self, self-fulfillment. Самоосуществление. We say, well, isn't that what we're supposed to do? Ну, это разве не... Это мы должны делать. What value has that in eternity? Какая ценность есть в этом в вечности? Когда мы смотрим, принимаем учет в учет вечность. No We, we know it. We know the answer. Мы знаем ответ. It has no value. Нету никакой ценности в этом. Вы можете осуществлять себя и все свои мечты. Мы можем считать себя успешными, осуществленными и не иметь ничего вечного. Но когда мы отдаем свою жизнь и делаем то, к чему призывает нас Господь, и живем той жизнью, которой Он хочет, чтобы мы жили, то в этом есть вечная ценность. This, this statement of Jesus можно найти Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки. И мне это говорит о чем-то. Это было настолько важно, что Дух Божий решил повторить это снова и снова и снова. Это центрально. Если мы true spirituality хотим истинную духовность, to be, чтобы истинная духовность to fulfill our lives as children of God, осуществила наша жизнь как детей Божьих, then we have to wrestle with these, то, то нам нужно these words from Jesus. задуматься или бороться с вот этими словами Иисуса. The world says these words Потому of Jesus. что вот мир говорит, что вот эти слова Иисуса I, I, ну, I don't really care about that. Я, мне все равно на это. My, verse 37. 37 стих. My family is much more important Моя семья намного важнее, чем Бог. God's important, but not Бог важен, но не настолько важен, как семья. 38 стих. Willing to give up my life, Отдать свою жизнь за Бога. За Бога, ну мне тут I've куча всего. Нужно делать на земле. Сколько планов. Список у меня целый. I have things that I, I want to do and I want to accomplish. Вещи мне нужно осуществить. Я не собираюсь рисковать этими вещами, ставить себя в положение, в котором я могу умереть просто из-за Евангелия. Да нет. И 39 стих. I want. It can be so turned around because это ну, можно так. But God made me this way. God wants Но ну, Бог создал меня таким. Doesn't God want me to fulfill Разве Бог не хочет, чтобы я осуществил себя и то, что Он задумал для меня? That sounds good. Звучит хорошо. And Satan can use that, Сатана может использовать это, я верю. We need to, we need to give up. Нам нужно отдать give up our lives, отдать свою жизнь, so that God can direct us. чтобы Бог мог направить нас. then we find true life. И потом мы можем найти истинную жизнь. Self-fulfilled life is compared to a God-directed life. Самоосуществленная жизнь по сравнению с Which is going to give us true Богонаправленной жизнью. Что из этих, что из этого даст нам истинную осуществленность. Я надеюсь, что мы можем понять, что истинное осуществление может прийти только тогда, когда мы подчиняемся Богу и Его воле. Ну, вот этому самореализацию, это исследование мечты. мечты. Ты, это как бы, ты не прожил, ты если ты этого не видел, то ты не жив. Молли and I are, of с Молли, конечно, рождены американцами. Um, Americans by birth and Canadians by choice. Американцы и по выбору канадцы. Well, по воле. You haven't seen? Кто-то может сказать, ты не видел, For example, например, the Grand Canyon? Великий каньон? Сколько называется? That's terrible. Your life is not complete. Гранд Каньон, Каньон. И ты не видел, это ужасно. Твоя жизнь неполноценна. some people truly would say that. На самом деле люди искренне говорят такое. Они говорят, это ужасно, тебе нужно увидеть это. If I do, I do. И он говорил, ну, вижу, хорошо, нет. Ну, мне все равно. Мне все равно. Это не важно. Это красиво, да. Ну, мне понравится, если я когда-нибудь попаду туда. Но я не собираюсь. Я не буду чувствовать себя неполноценным, неосуществленным. И это как один пример. Очень много примеров можно привести. This is where we're going. Вот в каком направлении идем. Okay. with Я хочу can be like homework, закончить, okay? закончить такой как бы домашний, домашняя работа. Первая Коринфянам, третья глава, и с нее мы начнем в следующий раз. Первая глава, третий, 1 Коринфянам, третья глава, verses 1 to 3. 1 по 3 стихи. Я хочу, чтобы вы прочитали эти три стиха. Ask хочу, чтобы вы просто попросили у Господа, чтобы Он помог понять вам. помог вам понять us И просто попросите его, Господь, о чем ты хочешь сказать в этих стихах? So next time, I'm, that's all I'm going to say, okay? Все, что я скажу. В следующий As we раз, think about когда мы this, this true spirituality, когда мы думаем об этой истинной духовности. these three verses are key. Вот эти три стиха, они ключевые. Okay. Paul gives us a wonderful summary here in Павел these only three verses. Дает нам чудеснейшее подытоживание в этих трех стихах. Okay. So this is, this is your homework. Вот такая у вас, такое домашнее задание. Our time is gone. Время закончилось у нас. Um, so we've started. Мы начали.